suna ta faman far'a tare da musu barka da suwa akan kasar suka zauna tana faɗin don Allah ku tashi ku zauna a kan kujera ko a bakin gado Habar ta ce babu komai hajiya mama nan ma ya isa daga nan duk suka gaisa ita dai Maryam kanta na duke duk kunya take ce Hajiya mama ko sai faman nasiha take musu tare da addu'ar kamar lafiya Sun zuma a ɗakinta sannan suka fito suka shiga ɗaya ɗakin kuma ita ma cikin fara'a ta tarbe su. Doguwa Siriri ya mara jiki sosai. Ita kuma hajiyar mu ta jiya kira ta. Ita kan ma sun fi daɗewa a ɗakinta, kuma ita ɗin ma nasiha ce tare da wa'azi. Sai ta dinga musu. Sannan suka fito su kawai take duk inda ya shiga maganar su ta fito dai kunnan ta yana faɗin yanzu za mu shiga wajen hajiyata kasa cewa komai yi sai ɗaga kai kawai ta yi. ina musu barka da shigowa Abbas wucewa ya to kusa da ita ya zauna a gefen kasifar tata ta kuwa mar yanzu tai akan katin a tsakiyar ɗakin Hasiya na faɗin ta so ke ma ki dawo kusa da mijinki amma ina ta kasa Abbas ya gaida hajiyarsa yana tambayar ta yaya kwanan ƙafarta, ta sai tana faɗin kafa alhamdulillah mun gode wa Allah da sauki Maryam ita ma cikin girmamawa ta fara gaida hajiyar tare da tambayar jikin nata Abbas kuwa tamkar zai shige cikin cikin hajiyar don kulawa. Hajiyar ma ta fara musu da siha tare da nuna musu muhimmancin rukon aure. Ta ce Maryam babu abin da za mu ce da ke da iyayenki. Ba don komai ba sai don ƙaunar da kuka gwada mana. saboda haka Abbas ka rike matarka da kyau ka toshe kunnuwanka da sauraron santuttukan banza Ima Maryam ina fatan za ki biyayya ga ki tare da girmama shi. Sai da auren ki da kyau. Allah kaɗai ya san me ya ɓoye a cikin wannan aure naku. Muna ƙaunar ki a cikin gidan nan fiye da tunanin ki. don kin da mana da farin cikin da muka jima mu da rabuwa da shi abubuwa da yawa sun faru akan sha'anin auren Abbas ɗan mata hudu yake nema ke ce ta biyar ko ce sai magana ta yi nisa a biyar ta gule daga baya dai Allah ya kaddara ke din ce ka. duk wanda an samu matsala to amma mun gode Allah tun daga shi yau kina tare da mu da auren Abbas akan shi ina fatan za ki rungumi mijinki da duk wani da ke cikin gidan nan karfe ina fatan za ki zauna da kowa lafiya ki ba kowa girman sa kamar yadda mijinki ke yi idan kina zaune da shi da mu za ki gane al'amarin gidan nan a hankali ne Allah ya taimake mu ya kuma ba ku zaman lafiya gaba ɗaya suka amsa da amin Maryam a hankali kanta a ƙasa take na gode hajiya kuma in sha Allahu zan yi amfani da duk abin da kuka faɗa min. Hajiya babba ta ce masha Allah Allah ya muku albarka. Gaba ɗaya suka sake faɗin amin. Abbas ya kalla Hajiya babba ya ce Hajiya ina ganin ƙarshen watan nan ya kamata ku koma isif ɗin nan ko? Ta ɗan gyara zaman ƙafafunta sannan ta ce kai Abbas ni da kun bar ni sai wani watan don na gaji da shiga jirgin nan a ce kuma tun wancan satin yake ce min ana gama biki za mu koma amma na faɗa masa sai na huta sosai tukunna yake to amma ya kamata a faɗa wa Usaini da wuri don kar ya je ya bucin ɗin. Kar ya je ya bucin ɗin ganin likitan a ƙarshen watan ko? tace haka ne a ce ku zai kira su idan Allah ya yarda a dade nan Sulaiman suka ci shi da Hajiya Saratu suna ganin muryan gaba ɗaya suka rike baki Hajiya Saratu tace a'a wa nake gani kamar amarya Maryam gaba ɗaya kunya ta lullube ta Hajiya Saratu da Suleiman gaba ɗaya suka zauna a bakin ƙaton gadon hajiyar. Don ɗakunan matan gidan manya ne sosai. Ciki ɗaiɗai ne sai dai girman su ya ɓaci. Don ce ne na alfarma jirgi a kowane ɗaki ga ɗin kujeru ban da TV da sufuris ga ɗatuwar ta cikin bango. Tsakar ɗakin kuma shimfiɗa take da katar ɗan waje masu tsada da laushi. yana da ɗaki daban ɗakinsa kamar dai ba ɗakin tsofaffi ba komai abin burgewa ne Maryam ta sauran da Hajiya Saratu su haka nan Sulaiman Hajiyar na ta A ta Abbas ce yanzu kike shirin shiga wajen ki mu gaishe shi Kace babu damuwa yanzu ma ai mun gaisa kwa shiga wani lokacin ce hajiya wai kika ce ba za ki koma intis a wannan sashin ba sai wani watan hajiya babba ta ce eh Sulaiman na gaji na ki da telan jirgin nan ku bar ni na huta sai wani watan hajiya Saratu ta ce Allah ya kai mu hajiya ai kina ƙoƙari ma Sulaiman ya ce to amma mami da yake haka suke kiran Hajiya Saratu gaba ɗaya ɗan gidan har ƴaƴanta haka suke ce mata mani ya kamata a faɗa wa Hassan ko Husaini ko Abba sai ce Hajiya ta ce a ce ku sai faɗa musu Hajiya Saratu ta ce to ai shi kenan Allah ya nuna mana lokacin a daidai na shi ma a cikin ya shigo da sallama kitso ne dogo sannan shi ba fari bane kamar sauran baki ne shi amma yana da jiki sosai ne sannan ga tsawo yana yanayi sosai da hajiya babba sannan ba su da fara'a kamar sauran 'yan uwansa da sakin jiki Abbas ya fara miƙa wa hannu suka tafa kamar waɗansu abokai shi ma ya zauna a gaban hajiyar mu yana gaida ta hajiya saratu ta ce a'a malam a ni na ga tuka kayi nisa a hanyar kaduna da ya cikin murmushi yana faɗin kin san da aimani sai da na samu hanya sosai har na yi nisa na isa kura na ban ɗauki malam muhammadu ba ne fa na sake dawowa na ta gidansa aka ce ai ya wuce ofis shi ne na ce ofis ɗin na same shi yace ai shi ya ɗauka an fasa tafiyar ne shi ne nake masa bayanin yana dariya ya ce ai ni da na ji shiru ban ji ka ba shi ne kawai sai na shirin fita aiki na to kawai a kuna na ce masa ya je ya shirya ni zan dawo gida dama na yi mako bai shigo wajen su hajiya ba idan ya gama ya zo ya same ni a nan gaba ɗaya suka saka dariya hajiya saratu ta ce a teku ba dama to yanzu ba ka zo kaduna a za ka yi ya ce oho ban da in sake turowa sa sake yin dariya bayan sun narka ne ya lura da murnar da ke rakuba a jefe ta sun fiyar da kanta Ya ce a'a ko abarkace ne Sulaiman ce ita ce mana kafin ya sake magana ta gaida shi ya amsa a cikin kulawa da sakin fuska a gaskiya sun burge manyan domin da ganin iyalan gidan suna son junansu kuma kansa haɗe yake kowa na haba-haba da ɗan uwansa fara Saratu ce ta ce batun tafiyar Hajiya Egypt ta ce ba ta son komawa ƙarshen wata a bar ta sai wani watan. Ko ka faɗa wa Hassan ɗin? Mai sauraro a kan samu dakata a cikin shirin namu na yau. shiri na gaba